Ketvirtas skirsnis. Tas šūktelėjimas susijęs greičiau su paties grafo mintimis, negu su Albero žodžiais visiems pasirodė keistas, ypač Moreliui, kuris nustebęs pažiūrėjo į Montekristą. Bet šitai buvo pasakyta taip švelniai ir net meiliai, kad nors ir buvo keistas tas šūktelėjimas, nebuvo galima ant jo užpykti. Kokį jis galėjo turėti pagrindą tuo abejoti? Paklausė Bošanas Šatoreno Iš tikrųjų, atsakė tas, kaip įgudęs aukštuomeniai žmogus, skvarbiomis aristokratų akimis Montekriste išvelgęs visą, ką buvo įmanoma išvelgti. Albers mūsų neapgavo, tas grafas nepaprastas žmogus. Kaip jums atrodo, Morelė? Mano nuomonė, jo žvilgsnis atviras ir balsas malonus, taigi jis man patinka, nors ir keistai apie mane pasisakė. Ponai, tarė Alberas, Žerminas sako, kad pusryčiai paduoti. Brangus grafė, leiskite jums parodyti kelią. Visi tylėdami nuėjo į valgomąjį ir susėdo prie stalo. Ponai, tari grafas eisdamas, leiskite jums prisipažinti, tas prisipažinimas tegu atstoja mano atsiprašymą už prasižengimus, kuriuos galiu padaryti, aš čia svetimas, net daugiau esu pirmą kartą Paryžiuje. Prancūzų gyvenimas man visiškai nepažįstamas, iki šiol aš gyvenau daugiausia rytuose, o ten gyvenimo būdas visai priešingas gražiems prancūzų papročiams ir tradicijoms ir iš anksto prašau jūs atleisti man, jeigu pastebėsite manyje, ką nors per daug turkišką, neapolietišką arba arabišką. O dabar pusryčiaukime. Kaip jis kalba, sušnipždėjo Vošanas, tikrai jis didikas. Svetim šalis didikas, pridūrė Debre. Visų pasaulių šalių didikas, ponas Debre, užbaigė Šato Reno. Ketvirtas skyrius. Pusryčiai. Kaip skaitytojai be abejo prisimena, grafas buvo santūrus maisto atžvilgiu. Užtat Alberas būkštavo, kad paryžietiškas gyvenimo būdas iš pradžių padarys jam blogą įspūdį per dideliu, nors tuo pat metu ir neišvengiamu materialumu. Brangus grafė, tarė jis, aš labai bijau, kad Helderio gatvės virtuvė jums netaip patiks kaip Ispanijos aikštės virtuvė. Man reikėjo iš anksto įsiklausinėti apie jūsų skonį ir užsakyti tokius patiekalus, kuriuos mėgstate. Jeigu pažinotumėte mane geriau, tarė šis sodamasis grafas, jums nereikėtų rūpintis tokiais menknikiais. Keliaujant, man teko visko ragauti. Neapolėje maitinausi makaronais, Milane kukurūzų košė, Valencijoje olija podrida, Konstantinopolyje plovo, Indijoje kariku, o Kinijoje kriekždžių lizdais. Tokiam kaip aš, kosmopolitui virtuvės klausimas neegzistuoja. Nors ir kažin kur būčiau, valgau viską, tik ne po daug. O šiandien lyg tyčia, kai jūs skundžiateis mano saikingumu, aš turiu vilko apetitą, nes nuo vakar ryto nieko nesuvalgęs. Nejaugi nuo vakar ryto, sušuko visi, visą parą nieko nevalgėte? Nevalgiau, atsakė Montekristas. Man teko pasukti iš kelių, nes norėjau surinkti tam tikrų žinių Nimo apylinkėse. Tai man atimė šiek tiek laiko ir aš nenorėjau sustoti. Ir papietavote karietoje, paklausė Morseras. Ne, miegojau. Aš visuomet užmingu, kai man liūdna ir nėra noro linksmintis, arba kai esi alkanas ir nėra noro valgyti. Tai jūs galite prisiversti užmigti, paklausė Morseras. Beveik taip. Ir turite tam kokią nors priemonę? Labai gerą. Štai kas praverstų mums afrikiečiams, tari Morelis. Mes juk ne visada turime ką valgyti, o gerti dar ryčiau. Be abejo, pasakė Montekristas, bet dėja mano priemonė nuostabė tokiam žmogui kaip aš – kuris gyvena savotišką gyvenimą, būtų pavojinga taikyti armijai. Jūs nepabustumėte, kada reikia. Ar galima sužinoti, kokia ta priemonė? paklausė Debre. Kodėl ne? atsakė Montekristas. Nemanau, kad turėčiau ją slėpti. Tai mišinys labai gero opiumo, kuriuo aš pasvažiavau į kantoną, kad būčiau tikras dėl jo kokybės, ir puikaus hašišo randamo tarp tigro ir eufratų. Jie sumaišomi lygiamis dalimis – padaromus piliuliais, kurios ryjamus kai reikia. Po dešimties minučių jos ima veikti. Paklauskite baroną Fransą Depine, rodas jis kartą mėgino. Taip, tarė Murseras, jis man pasakojo ir ko maloniausiai tad atsimena. Vadinasi, tarė Bošanas, kuris kaip ir dera žurnalistui nelabai buvo linkęs pasitikėti, to vaisto jūs visada turite kišenėje. Visada, atsakė Montekristas. Ar aš nebūsiu nekuklus, jei paprašysiu parodyti mums tas brangės piliulės? Toliau kalbėjo Bošanas, vildamasis netikėtai sučiupti svetim šalį. Prašau. Jis įsitraukė iš kišenys nuostabę dėžutę, ištekinta iš vieno smaragdo su auksiniu dangteliu, kuris atsivožęs ir stumdavo žalsvo žirnio didumo rutuliuką. Rutuliukas kleidė aitrų ir aštrų kvapą. Smaragdų dėžutėje jų buvo keturi ar penki, bet galėjo tilpti dvylika. Dėžutė apėjo stalą, bet svečiai ją ėmė vienas iš kito veikiau norėdami žvilgterėti į nuostabų smaragdą, negu pamatyti ar pauostyti piliulės. Ar šias vaišės ruošia jums jūsų vyrėjas, paklausė Bošanas. O ne, atsakė Montekristas. Aš nepatikiu didžiausių savo malonumų nevertoms rankoms. Esu neblogas chemikas ir pats pasigaminu šias piliulės. Nuostabus maragdas, tarė Šato Reno, Tokio didelio niekuomet nesu matęs, nors mano motina turi neblogų šeimos brangenybių. Turėjau tris tokius, paaiškino Montekristas. Vieną padovanojau turkų sultonui, kuris juo papušė savo kardą, kitą jo šventenybei popiežiui, kuris liepė įstatyti jį į savo tijarą prieš kitą, beveik tokios pat vertės, tik netokį gražų, kurį jo pirmtakui Pijus septintajam buvo padovanojęs imperatorius Napoleonas. Trečią pasilikau savo ir liepiau jį skopti. Šitai atimi pusę jo vertės, bet tai buvo neišvengiama, norint padaryti, ką buvau sumanęs. Visi žiūrėjo į Montekristą nustebę. Jis kalbėjo taip paprastai, kad buvo aišku. Arba jo žodžiai grina tiesa, arba bepročio klėdėjimas. Tačiau, matydami smaragdą, kurį jis tebe turėjo rankose, visi laikėsi pirmosios prielaidos. O kuo jums atsilygino tuodu valdovai už tokią puikią dovaną, paklausė Debre. Turkų sultonas dovanojo laisvę moteriai, atsakė grafas, o šventasis tėvas gyvybę vyrui. Taigi kartą gyvenime man pasitaikė būti tokiam galingam, tarsi būčiau gimęs sostui. Tas, kurį jūs išgelbėjote, buvo Pepinas, ar ne? sušuko Morseras. Tai jam jūs panaudojate pasigailėjimo teisę. Galbūt, atsakė Montekristas šipsodamasis. Grafė, jūs negalite įsivaizduoti, kaip malonu jūsų klausytis, tarė Morseras. Aš jau rekomendavau jūs savo bičiuliams kaip nepaprastą žmogų, kaip burtininką iš tūkstančio ir vienos nakties, kaip viduramžių raganių. Bet paryžiečiai taip linkiai paradoksus, kad palaiko vaizduoti įsvaisiumi labiausiai nesugriaunamas tiesas, kai šiaus tiesos netelpa kasdieninio gyvenimo rėmuose. Pavyzdžiui, Bošanas kasdien spausina, o Debrės skaito – kad bulvare buvo sulaikytas ir apiplėštas susivėlinęs žokėjų klubo narys, kad buvo nužudyti keturi žmonės Sendenį gatvėje arba Senžermeno priemestyje, kad Tamplio bulvaro kavinėje ar Julijono termose buvo suimta 10, 15, 20 vagių. Tačiau jie netiki, kad Maremuose, Romos apylinkėse ar Pontijaus pelkėse yra plėšikų. Prašau, grafė, pasakykite jūs pats, kad mane tie plėšikai buvo pagrobę – ir kad jeigu nekilnus jūsų įsikišimas, tikriausiai šiuo metu aš laukčiau švento Sebastijono katakombose mirusiųjų prisikėlimo, užuot vaišinas jūs kuklėme savo namelį į Helderio gatvėje. Gana, tari Montekristas, jūs man žadėjote niekada to menkniekių neminėti. Aš nežadėjau, sušuko Marseras, jūs mane painiojate su kuo nors kitu, kuriam padarėte tokį pat paslaugą. Atvirkščiai, prašau jūs, kalbėkime apie tai – Galbūt jūs ne tik pakartosite man šitą, ką žinau, bet ir papasakosite, ko nežinau. Man rodos, šipsaudamasis atsakė grafas, toje istorijoje jūs vaidinote gana svarbu vaidmenį ir žinote neblogiau už mane, kas įvyko. Jeigu aš pasakysiu, ką žinau, ar jūs pažadate papasakoti viską, ko nežinau? Paklausė Morseras. Tai būtų teisinga, atsakė Montekristas. Tai va. Toliau kalbėjo Morseras papasakosiu, nors visą tai neglaustys man savimėlis. Tris dienas aš maniau, kad mane vilioja kaukį, kurią palaikiau aristokrate kilusią iš tulijų ar popėjų. O su manim kokia tavo paprastų paprasčiausia kaimų gražuolį, nenoriu sakyti valstietį. Tai dar ne viskas. Aš pasirodžiau tikras smulkis, palaikiau kaimietę, jauną banditą liekną ir bebarzdį kokių penkiolikos metų berniūkštį. Kai tiek įsidrasinau, kad pabandžiau pabučiuoti nekaltą jo petį, jis įrėmė man į krūtinę pistoletą ir padedamas septynių ar aštuonių savo draugų nuvedė, ar tikriau nutempė mane iš švento Sebastijonų katakombas. Aš pamačiau jų vadą, neapsakomai mokytą žmogų. Jis labai atsidėjęs skaitė Cezario komentarus ir trumpam malonėjo pertraukti skaitimą, kad pareikštų man. Jeigu kitą dieną iki 6 valandos ryto neįmokėsiu į jo kasą 4000 ekių, tai 15 minučių septintaus manęs nebebus gyvo. Francis turi tą mano laišką su pono Luidžio Vampus prierašu. Jeigu jūs abejojate, parašysiu Francui, kad jis paliudytų parašus. Štai ir viskas, ką aš žinau. Bet nežinau, kaip jūs grafiai įsigijote tokią didelę Romos plėšikų pagarbą, nes jie apskritai mažai ką gerbė. Prisipažįstu, mudu su Francu buvome sužavėti. Visa tai labai paprasta, atsakė grafas. Aš pažįstu garsų į vampą jau daugiau kaip dešimt metų. Kartą, kai jis dar buvo vaikigalis pimenukas, aš daviau jam auksinę monetą už tai, kad jis man parodė kelią, o jis, nenorėdamas likti skolingas, padovanojo man durklą su savo paties išdrožinėtų kotų. Ta durkla tikriausiai jūs matėte mano ginklų kolekcijoje. Paskui gal jis užmiršo pasikeitimą dovanomis mūsų draugystės laidą, o gal nepažino manęs, nes bandė mane sulaikyti. Bet išėjo atvirkščiai. Aš sučipau jį ir dar apie dešimt plėšikų. Galėjau atiduoti juos Romos teisingumui, kuris visada veikė mikliai, o dėl jų ypač būtų pasistengęs, bet to nepadariau, paleidau juos visus. Su ta sąlyga, kad jie daugiau nenusidėtų, juokdamasis tarė žurnalistas. Ir aš patenkintas matau, kad jie ištesėjo žodį. Ne, paprieštaravo Montekristas. Tik su ta sąlyga, kad jis niekad neliestų manęs, nei mano draugų. Galbūt mano žodžiai pasirodys jums keisti, ponai socialistai, progresistai, humanistai, bet aš niekad nesirūpinu artimu, niekad nebandau ginti visuomenys, kuri manęs negina ir apskritai rūpinasi manim, tik norėdama man pakengti. Nors negerbiu nei visuomenys, nei artimų ir esu jiems neutralus, vis tiek jie dar lieka man skolos neapmokėję. Garbė Dievui, sušuko Šato Reno, Pagaliau aš girdžiu drąsų žmogų, kuris sažiningai ir atvirai skelbia egoizmą. Puiku, bravo, grafė. Bent jau atvirai, tari Morelis. Bet aš esu tikras, kad grafas nesigailėjo kartą sulaužę savo principus, kuriuos jis dabar taip aiškiai išdeisti. Kada aš juos sulaužiau, paklausė Montekristas, kuris kartkartimis taip įdėmiai pažvelgdavo į Morelį, kad rasus jaunuolis jau keletą sykių nuleido akis prieš giedrą ir tyrą grafų žvilgsnį. Bet man rodos, atsakė Morelis, kad gelbėdamas poną de Morserą, kurio visai nepažinojote, jūs tarnavote ir artimui, ir visuomeniai, kurios jis, gražiausias papušalas, iškilmingai pareiškė Bošanas, vienu mauku ištuštindamas taurę šampanų. Jūs prieštaraujate savo grafę, sušuko Morseras. Jūs esate vienas iš didžiausių logikų, kuriuos pažįstu. Aš to jau jums įrodysiu, kad jūs toli gražu ne egoistas, o priešingai filantropas. Jūs vadinate save rytų sūnumi, sakoteis esas levanietis, malajietis, indas, kinas, laukinis. Jūs vadinateis jūrininkas Sindbadas, grafas Montekristas, ir štai vos tik patenkate į Paryžių, jumise pasireiškia pagrindinė dorybė arba pagrindinis trūkumas, artimas mums, ekscentriškiems paryžiečiams jūs prisijimate nebūdingas jums įdas ir slepiate savo dorybės. Brangus Vikonte, prieštaravo Montekristas, nei mano žodžiai, nei poilgiai iš tikrųjų nėra verti tokios panegirikos. Jūs man nebuvote svetimas, aš buvau su jumis pažįstamas, užleidau jums du kambarius, vaišinau pusryčiais, paskolinau jums vieną ir savo ekipažų, mes kartu gerėjomės kaukėmis Korso gatvėje – Kartu žiūrėjome pro langą aikštėje, kai buvo vykdoma mirties bausmė, kuri jūs taip smarkiai sujaudino, kad vos nenualpote. Taigi aš klausiu jūs visus, ar galėjau palikti savo svečią tų siaubingų, kaip jūs vadinate, plėšikų rankus. Be to, juk žinote, jūs gelbėdamas turėjau slaptą mintį, kad padarysite man paslaugą, kai atvažiuosiu į Prancūziją, įvesite mane į Paryžiaus aukštuomenę. Anksčiau galėjote manyti, jog tai tušti žodžiai – Bet dabar matote jau griniausią realybę, kurią jums teks pasiduoti, kad nesulaužytumėte savo žodžių. Aš jį ištesėsiu, tari Morseras. Tik bijau, brangus grafė, kad jums teks labai nusivilti. Juk jūs pripratęs prie gražių vietovardžių, prie nepaprastų nuotikių, prie fantastiškų horizontų. Čia nėra to, ką jums kasdien teikdavo pilnas įvykių jūsų gyvenimas. Monmartras, mūsų čimborasas, Valerienų kalnas – mūsų Himalajai, Grenelis lyguma – mūsų didžioji dykuma. Ir čia dar kasamas artezinis šulinys vilkstinėms. Čia yra vagių ir net daug, nors ir net tiek daug, kiek sakoma. Bet tie vagys menkiausio seklio bijo, kur kas labiau negu žymiausio didiko. Žodžiu, Prancūzija tokia proziška šalis, o Paryžius toks civilizuotas miestas, kad visuose 85 mūsų departamentuose – aišku, aš įskiriu Korsiką iš Prancūzijos provincijų, jūs nerasite net mažiausių kalniuko, ant kurio nebūtų telegrafų ir bent kiek tamsesniais olos, į kurią policijos komisaras nebūtų įvedęs dujų degiklių. Taigi jums galiu padaryti tik vieną paslaugą, brangus grafė, ir tuo atžvilgiu aš jūsų. Įvesiu jūs visur arba pats, arba per draugus. Beje, tam nereikia niekieno paramos – Su jūsų vardu, jūsų turtu ir jūsų protu, Montekristas nusilenki su truputį ironiška šypsena, žmogus visur gali prisistatyti pats ir visur bus gerai priimtas. Tiesą sakant, aš galiu būti naudingas tik vienam dalykui. Jeigu jums gali praversti tai, kad esu susipažinęs su Paryžiaus gyvenimu, šiek tiek nusimanau apie komfortą ir žinau parduotuves, aš visas jūsų paslaugoms ir galiu padėti jums tinkamai įsikurti. Nedrįstu siūlyti dalyti su manim šį butą, kaip jūs Romoje dalyjote su manim savo. Nors aš ir neskelbiu egoizmu, esu vis dėlto baisus egoistas. Čia šalia manęs netilptų nei šešėlis, nebent jei ta šešėlis būtų moters. Ši užuomina leidžia galvoti apie santuoką, tari grafas. Iš tiesų, Romoje jūs man užsiminėte apie tam tikrus vedybinius planus. Ar galiu pasveikinti jūsų artėjančią laimę? Visa tai dar tik planai, ponas grafė. Ir gana miglotai įsiterpė Debre. Nei kiek, tari Morseras, mano tėvas labai to nenori. Ir aš tikiuosi netrukus supažindinti jūs, jei ne su žmona, tai bent su savo sužadėtinė panelė Eženy Danglar. Eženy Danglar? Nustebo Montekristas. Atleiskite, jūs tėvas baronas Danglaras? Taip, atsakė Morseras, bet naujausios formacijos baronas. Ar tai svarbu, tarė Montekristas, jeigu jis padarė tokias paslaugas valstybei, kad nusipelnė šių apdovanojimų? Milžiniškas įsiterpė Bošanas. Nors širdyje jis nebuvo liberalas, bet 1829 metais sutvarkė Karoliui dešimtajam 6 milijonų paskolą. Už tai karalius padarė jį baronu ir garbės legiono ordino kavalieriumi. Taigi jis nešioja savo apdovanojimą ne liemenis kišenėje, kaip būtų galima tikėtis, bet kaip reikiant, frako kilpelėje. Ak, bošanai, bošanai, tari morseras juokdamasis, palikite tai korsarui ar šarivary, o man girdint pasigailėkit būsimų mano uošvių. Paskui jis kreipėsi į Montekristą. Ką tik jūs ištarėte barono vardą taip, tarsi būtumėte su juo pažįstamas. Nesu su juo pažįstamas, nerūpestingai atsakė Montekristas bet tikriausiai netrukus susipažinsiu, nes jo bankė man atidarė kreditą Richardo ir Blaunto bankas Londone, Aršteino ir Eskeleso vienoje, Thompsono ir Frenčio Romoje. Tardamas du paskutiniuosius vardus, grafas vokščiomis žvilgtelėjo į Maksimilianą Murelį. Jeigu svetim šalis tikėjusi padaryti Maksimilianui Mureliui įspūdį, tai jis neapsiriko. Maksimilianas krūptelėjo kaip nuo elektros rovės. Tomsono ir Frenčio – paklausė jis. Jūs, grafė, žinote tą banką? Tai mano bankininkai krikščioniškojo pasaulio saustinėje, ramiai atsakė grafas. Ar galiu jums būti ko nors naudingas tenai? Galbūt, grafė, jūs padėtumėte atskleisti mums vieną dalyką, kuris iki šiol tebėra paslaptis. Šis bankas kadaise padarė mūsų firmai didžiulę paslaugą, bet kažkodėl visuomet šitai neigi. Pasiryžęs jums padėti, nusilengdamas atsakė Montekristas. Tačiau, tarė Morseras, ėmė šnekėti apie poną Danglarą, mes labai nukrypome. Buvo kalbama, kad reikia surasti grafui tinkamą buveinę. Taigi pagalvokime, kur apgyvendinti naują didžiojo Paryžiaus svečią. Senžermeno priemestį, tarė Šato Reno. Grafas gali rasti neblogą namą su sodu. Šato Reno, jūs te žinote vien savo nepakenčiamą Senžermeno priemestį, tarė Debre. Neklausykite grafę, apsigyvenkite šose dantene. Čia tikras Paryžius. Operos bulvaras, pareiškė Bošanas. Antras aukštas, namas su balkonu. Grafas lieps ten atnešti sidabrinio brokato pagalvėlės ir rūkydamas pypkę arba rydamas piliulės, grožėsis prieš jį defiliuojančią saustinę. O jums, Moreli, argi niekas neteina į galvą, kad nieko nesiūlote? paklausė Šatorenu. Ne, kodėl, atsakė šipsuodamasis jaunuolis. Turiu vieną mintį, bet laukiu, ar nesusiviliaus grafas kuriuo nors iš daugybės jūsų pasiūlymų. O dabar aš drįstu pasiūlyti nedidelį būtą gražiame, grinai pompaduriškame namelyje, kurį štai jau metai melė gatvėje nuomoja mano sesuo. Jūs turite seserį? paklausė Montekristas. Taip, grafė, ir puikia seserį. Ištekėjusią? Jau devinti metai. Ji laiminga? vėl paklausė grafas. Taip, laiminga, Kaip apskritai gali būti laimingas žmogus, atsakė Maksimilianas. Ji ištekėjo už jaunuolių, kurį mylėjo už to, kuris buvo ištikimas mums ir mūsų nelaimės metu, už Emanuelio Erbo. Montekristas šyptelėjo. Aš gyvenu ten per atostogas, toliau kalbėjo Maksimilianas, ir mudu su Svainiu visada būsime jūsų paslaugoms, jeigu ko prireiks. Palaukite, pertraukė jį Alberas, Montekristo nespėjus atsakyti. Pagalvokite, ką darote, ponas Morelė. Jūs norite įkalinti keliautoje jūrininką Sindbadą šeimos aplinkoje. Žmogo, kuris atvyko susipažinti su Paryžiumi, norite paversti patriarchu. Visiškai ne, nusišypsojo Morelis. Mano sesuo 25 metų, svainis 30. Jie jauni, linksmi ir laimingi. Be to, ponas grafas gyvens atskirai ir susitiks su jais tik tada, kai pats panorės. Ačiū, ačiū jums, ponė, tarė Montekristas. Džiaugiuosi galėdama susipažinti su jūsų seserimi ir su svainiu, jeigu padarysite man tą garbę jiems rekomenduodamas. Bet aš nepriimu nei vieno jūsų pasiūlymo tik todėl, kad būtas man jau paruoštas. Kaip, sušuko Morseras, nejaugi gyvensite viešbutį? Ten jums bus labai nejauku. Argi aš tai blogai gyvenau Romoje, paklausė Montekristas. Dar ir kaip gerai, bet Romoje išleidote savo kambarių įrengimui 50 tūkstančių piastrų. Juk jūs neketinate kiekvieną kartą daryti tokias išlaidas. Ne šitai mane sulaikė, atsakė Montekristas. Bet aš noriu turėti Paryžiuje namą, nuo savo namą. Aš pasinčiau iš ankstų savo kamerdinerį ir jis tikriausiai jau nupirko namą ir jį apstatė. Jūs turite kamerdinerį, kuris pažįsta Paryžių? Sušuko Bošanas. Jis, kaip ir aš, Prancūzijoje pirmą kartą. Jis juodaodis ir be to nebilys, atsakė Montekristas. Tai Ali, sušuko Alberas visiems nustebus. Iš tikrųjų, Ali, mano nebilys nubijėtis, kurį jūs, rodos, matėte Romoje. Taip, žinoma, atsakė Morseras, puikiausiai jį prisimenu. Bet kodėl pavedėte nubijiečiui, bet tau nebiliui nupirkti Paryžiuje namą ir jį apstatyti? Varkšelis turbūt visko pripainiojo. Be reikalo, taip manote, ponė, Esu tikras, kad jis viską padarė pagal mano skonį, o mano skonis, kaip žinote, gana neįprastas. Jau savaitį, kai jis čia atvykęs, turbūt aplaksti visą miestą kaip geros uoslės šuo, kuris medžioja vienas. Jis žino mano įgėdžius, skonį, poreikius. Tikriausiai jo viską sutvarkęs kaip reikiant. Jis žinojo, kad aš atvyksiu šiandien 10 valandą ryto ir nuo 9 lauki manęs prie Fontainebleau užtvarus. Jis įteikė man šitą popierėlį. Čia naujasis mano adresas. Štai skaitykite. Montekristas padavė lapelį Alberui. Elizėjaus laukai, 30 numeris, perskaitė Morseras. Tai originalu įsprūdo Bošanai. Ir grinai kunigaikštiška, pridūrė Šato Renu. Tai jūs dar nematėte savo namų, paklausė Devrė. Ne, atsakė Montekristas, aš jau minėjau, kad nenorėjau pasivėluoti. Apsirengiau karietoje ir išlipau iš jos prie vikonto durų. Jaunuolis susižvalgė. Jie negalėjo suprasti, ar Montekristas juokauja ar ne, bet visi šio žmogaus žodžiai, nors ir labai originalūs, buvo pasakyti taip paprastai, jog negalima buvo manyti, kad jis meluoja. Be to, kodėl būtų turėjęs meluoti? Vadinasi, tarė Bošanas, mums teks pasitenkinti tomis mažutėmis paslaugomis, kurias grafui galime padaryti. Aš kaip žurnalistas atversiu jums duris į visus Paryžiaus teatrus. Ačiū, ponė, šipsodamasis pasakė Montekristas. Aš jau liepiau savo ekonomui abonuoti kiekviename teatre po ložę. Ar jūsų ekonomas taip pat nubijėtis ir nebylys? Paklausė Debre. Ne, jis jūsų tevinainis. Jeigu korsikietis, gali būti kieno nors tevinainis. Jūs jį pažįstate, ponas de Morserai. Turbūt šaunusis ponas Bertučijus, kuris taip puikiai išnuomoja langus. Taip jis. Ir jūs matėte jį kai suteikėte man garbę pusryčiaudamas pas mane. Tai puikus žmogus, kuris buvo ir kareivių, ir kontrabandininkų, žodžiu, viskuo po truputį. Aš netgi nelaiduočiau, jog jis niekada nėra turėjęs nemalonumų su policija dėl kokio nors menkniekio, kad ir dėl smūgio peilio. Ir jūs, grafė, padarėte šį dorą pilietį savo ekonomu? Paklausė Debre. Kiek jis iš jūsų pavagė per metus? Dievo žinia daugiau negu bet kuris kitas, tuo aš esu tikras. Bet jis man tinka. Jam nėra nieko negalimo ir aš jį laikau. Taigi, tarė Šatoreno, pas jūs suorganizuotas visas ūkis. Turite namą Elizėjaus laukuose, tarnų, ekonomą, trūksta tik meilužiais. Alberas nusišypsojo. Jis prisiminė gražuolę Graikę ar Albanę, kurią buvo matęs grafo ložyje Valys ir Argentinos teatruose. Turiu šitą geresnio, atsakė Montekristas vergė. Jūs nuomojatės meilužės iš operos, vodevilio arba varjete, o aš savoje nusipirkau Konstantinopolį. Man tai kainavo brangiau, bet daugiau dėl nieko nereikia nerimauti. Bet užmirštate, juokdamasis pasakė Debre, kad mes esame laisvieji frankai ir kad jūsų vergiai žengus į Prancūzijos žemę atgavo laisvę. Kas jai tad pasakys, paklausė Montekristas, Ogi pirmas sutiktasis. Ji kalba tik graikiškai. Na, tuomet sunkiau. Bet mes ją pamatysime, paklausė Bošanas. O gal laikote ne tik nebilį, bet ir eunuchų? Ne, atsakė Montekristas. Dar nepasiekiau tokio orientališkumo. Visi, kurie su manim bendrauja, gali laisvai mane palikti ir tai padarė negalės pasigesti nei manęs, nei ko nors kito. Štai dėl ko turbūt jie manęs ir nepalieka. Jau seniai pašnekovai buvo prieję prie desertų ir cigarų. Brangusis, pasakė stodamasis Debre, jau pusė trijų, jūsų svečias žavus, bet nėra tokiaus maloniaus draugijos, su kuria nereikėtų atsisveikinti, o kartais net tenka ją pakeisti nemalonę. Man metas į ministeriją. Aš pakalbėsiu apie grafą su ministru, juk mums reikia sužinoti, kas jis toks. Saugokitės, tarė Morseras, patiems gudriausiems nepavyko įminti šiaus myslės. 3 milijonai skiriami mūsų policijai. Tiesa, jie beveik visada išeikvojami iš anksto, tačiau nesvarbu, šiam reikalui visada atsiras 50 tūkstančių frankų. O kai sužinosite, kas jis ar man pasakysite, būtinai. Iki pasimatymo, Alberai, ponai turiu garbės atsisveikinti. Ir išėjęs į koridorių, Debrė garsiai sušuko karietą. Matyt, tarė Bošanas Alberui, į deputatų rūmus, taip jau ir nepateksiu, bet pateiksiu savo skaitytojams šitą geresnio negu ponų danglaro kalba. Dėl dievo bošanai, atsakė Morseras, nei vieno žodžio maldauju, netimkite iš manęs privilegijus jį rodyti, juk jis įdomus žmogus tiesa. Nepaprastai atsiliepė Šato Reno. Iš tikrųjų tai vienas pačių įdomiausių žmonių, kokius kada nors esu sutikęs. Važiuojame, Moreli. To jau tik įteiksiu savo kortelę grafui. Jis toks malonus, kad žada užsukti pas mus į melę gatvys 14 numerį. Tikėkit manim, ponė, būtinai jūs aplankysiu, atsakė nusilenkdamas grafas. Maksimilianas Morelis ir baronas Šatoreno išėjo, palikę Montekristą vieną su Morseru. Penktas skyrius. Pirmasis susitikimas. Likė su Montekristu dviese, Alberas tarė. Grafe, leiskite man imtis čičeronys pareigų ir supažindinti jūs su pavyzdingu viengungiu būtu. Įpratus prie Italijos rūmų, jums bus įdomu paskaičiuoti, kiek reikia kvadratinių peidų jaunam paryžiečiui, kuris čionykščių mastų gyvena netaip jau blogai. Eidami iš kambarių kambarį, atidarysime langus, kad neuždustumėte. Montekristas jau buvo matęs valgomąjį ir apatinių aukšto svetainę. Alberas pirmiausiai jį nuvedė į savo studiją. Kaip skaitytojas prisimena, tai buvo jo mėgstamiausias kambarys. Montekristas buvo puikus žinovas tų daiktų, kuriuos jame buvo sukaupęs Alberas. Čia buvo ir senovinių dėžučių, japoniško porcelianų, rytų audinių, Venecijos stiklo, įvairių šalių ginklų. Visa tai jam buvo pažįstama ir jis iš pirmo žvilgsnio nustatydavo daiktų amžių, šalį ir kelmę. Morseras galvojo, kad jam teks viską paaiškinti, bet jis pats, grafo vadovaujamas, išėjo archeologijos, mineralogijos ir gamtaus mokslų kursą. Jie nulipo į antrąjį aukštą. Alberas grafą įvedė į svetainę. Sienos čia buvo nukabinėtos šiuolaikinių dailininkų kūriniais. Čia buvo diuprė peizažų aukštus nendrys, liekni medžiai, mauruojančius karvis ir nuostabus dangus. Buvo delekrua arabų raitelį su ilgais baltais apsiaustais, su blizgančiais diržais, su oksiduotais ginklais. Arkliai pasiutiškai kandžiojusi, už žmonės tvatijusi geležiniais veizdais. Buvo bulanžė akvarelių. Paryžiaus Dievo motinos katedra atvaizduota su tokia jėga, kuri dailininką padaro poeto varžovu. Buvo diaso drobių, kur gėlės gražesnės už gyvas gėlės ir saulė labiau žėri negu saulė danguje. Čia buvo ir dekanų piešinių, tokių pat spalvingų kaip Salvatorijas rozos, bet poetiškesnių. Buvo žiro ir Müllerio pastelių, vaizduojančių vaikus su angelų galvutėmis ir moteris su merginų veidais, buvo eskizų išplėštų iš Doza rytų albumo, padarytų per keletą sekundžių pieštuku, sėdint ant kupranugarių arba po mečetės kupolų. Žodžiu, visko, ką nudienis menas gali duoti vietų išnykusio praeisių amžių menų. Alberas tikėjusi bent dabar ko nors nustebinti keistai keliautoje, bet nemažam jo nustebimui grafas, neskaitydamas parašų, kuriuos kartais atstodavo vien inicialai, iš karto pasakydavo kiekvienų kūrinių autorių ir buvo matyti, kad jis žinojo ne tik kiekvieną iš šių pavardžių, bet buvo įvertinęs ir įstudijavęs kiekvieno meistro talentą.